بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون بعدكم ان الله سبحانه وتعالى انكم تكيا صلاه سلام زائد متمه wetu mwalimu wetu kipenzi chetu nabii Muhammad sallallahu alayhi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha fi baitin min buyuti katika nyumba miongoni mwa majumba yake biidhnillah tabaraka wa ta'ala katika dakika chache hizi tunaposubiri salatu dhuhur tukumbushane machache ambayo itakuwa yenye kutufaa fi dunya wa fil akhirah biidhnillah tabaraka wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo kama tunavyojua ndugu zangu na dada zangu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na kutuleta katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuleta katika huu ulimwengu hakutuacha tu sisi kuishi tunavyotaka kujifanyia tunayoyataka kusema tunayoyataka la bali Allah subhanahu wa ta'ala sharaa lana Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia njia ametupatia mfumo wa maisha ambao Muislamu anatarajiwa kufata mfumo huo uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hasa Muislamu Muislamu maisha yake yeye amezingirwa na mengi lakini pamoja na hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia mipaka Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mipaka ambayo mipaka hii Muislamu anatarajiwa asivuke Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani asema tilka hududullah fala ta'taduha ta hii ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala musiruke msivuke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha hiyo ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala musikaribie kwa hivyo muislamu maisha yake imeweza kuwekewa mipaka hajifanyii anayotaka hafati hawa yake namna ambavyo nafsi yake inamwamrisha kufanya la bali yeye siku zote anapotaka kupiga hatua anakumbuka je hatua hii itanifanya mimi kuvuka mipaka ya Allah itanifanya mimi kukaribia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir yakuwa ulimwengu huu ni kama jela kwa Muislamu ni jela kwa Muislamu kwa nini ni jela? Kwa sababu wewe haufanyi unavyotaka. Haufanyi unavyotaka hawa yako na matamanio yako, bali wafuata anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyofundisha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na tunaposema Muislamu anatakiwa yeye kuchunga mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni mipaka, mipaka gani ambayo tunakusudia? mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maamrisho yake na makatazo yake alimtithalu bi awamirillah wajtinabi nawahi ni muslimu kushikamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah alipozungumzia maamrisho yake katika Qur'an akasema tilka hududullahi fala ta'taduha ta hiyo ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala musisivuke musiruke mipaka ya Allah fanyeni kama mlivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama ni tauhid muhakikishe tauhid katika maisha yenu kama ni swala tano msimamishe swala tano alivyowaamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala kama ni asiyam kama ni zakaa yote haya kama ni mavazi na kujistiri basi iwe ni kwa namna ambavyo alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah alipozungumzia makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala akasema tilka hududullah fala taqrabuha hiyo ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala msiyakaribie kwa Uislamu unamtahadharisha kabisa Muislamu asiende karibu na mipaka ya Allah asiende au asifanye vitu ambavyo itampeleka yeye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana kuhusiana na zina Allah asema wala taqrabu zina musikaribia zina muyaache yote ambayo huenda ikawasababishia nyinyi kufikia kwa tendo hilo ovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa nini ndugu zangu tukumbushane umuhimu wa sisi kusimama katika mipaka ya Allah tukumbushane umuhimu wa sisi kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu sisi kama waislamu tuko na aada tuko na maadui maadui ambao siku zote wanatusukuma sisi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala maadui hawa siku zote wanatusukuma sisi kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo muislamu asipokuwa makini na maadui hawa basi itakuwa ni sahali mno itakuwa ni nyepesi mno yeye kuweza kuvuka au kukaribia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa maadui hawa wakubwa ambao muislamu asijibukumbusha mara kwa mara kuhusiana na mipaka ya Allah asipokuwa makini na maadui hawa basi atakuta mara kwa mara amevuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala maadui hawa ni kina nani adui nambari moja kwa ushahidi wa Qur'an ni ash-shaytan shaytani kama tunavyojua alichukua ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa ya rab umenijalia mimi ni min ahli nar na na yakini kuwa nitaenda nar lakini sitoenda peke yangu sitakuwa peke yangu sitokubali kuenda naro nikiwa peke yangu nitafanya bidii kuwafanya waja wako kuweza kuvuka mipaka yako ili tuwe pamoja nao finari jahannam ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea wazi katika Qur'an inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir hakika shaitani ni adui aliyokuwa wazi kwenu nyinyi wanadamu basi mchukulieni kuwa ni adui wenu nambari moja kwa sababu majukumu yake makubwa shaitan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir anawaita wafasi wake anawalingania wafasi wake ili wawe pamoja naye katika kikundi cha ashabu sa'ir kwa sababu يوم القيامه tunavyojua Allah subhanahu wa ta'ala amewa amewa amewa amewa divide wanadamu kwa vikundi viwili fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir kikundi moja kitakuwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunamwomba Allah tujalie kuwa miongoni mwao na kikundi kingine kitakuwa ni min ashabi sa'ir watakuwa ni miongoni mwa watu wanao jahannam na hili ndilo jukumu kubwa la shaitani yeye yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir liyakunu min fariq sa'ir kwa muislamu lazima awe makini na adui huyu nambari moja na shaitani ni profesa ni khabir katika majukumu yake ya kuwapoteza wanadamu ya kuwa uhuri waislamu kwa hivyo muislamu asipokuwa makini shaitani atamfanya yeye aweze kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah anasema Allah anakonfirm katika Qur'an shaitani amefaulu katika majukumu yake kwa kiwango kikubwa Allah subhanahu wa ta'ala asema wa laqad atalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun hakika shetani amewapoteza wengi miongoni mwa wanadamu kwa hivyo mimi na wewe ili tuweze kuchunga mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa ni lazima tuwe makini na huyo adui nambari moja adui mwingine ambaye tunaye na lazima tuwe makini naye asitufanye sisi kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nafsuna allati baina jambaina ni nafsi yetu al-amara bisu ambayo iko katika vifua vyetu nafsi ya mwanadamu imeumbwa kwa namna ambavyo siku zote inatamani maovu siku zote inamsukuma mwanadamu kumkosea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana muislamu anafaa kuwa na sifa ya mujahadatu nafs kupigana na nafsi yake inapomwamrisha kufanya maovu naye anailazimisha kufanya mema na anailazimisha kutofanya maovu ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih asema mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara mtume asema sallallahu alaihi wasallam mfano wangu na mfano wenu wanadamu ni mfano wa mtu ambaye aliwasha moto jangwani amewasha moto nje moto mkubwa kisha ule moto ulipowaka wadudu wa kila aina wakawa wanataka kuingia kwenye huu moto na yule aliyewasha moto akawa amesimama pale anajaribu kila namna kuweza kuwazuia wadudu hawa wasiingie kwenye moto Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema mimi kwa maamsho yangu na mafundisho yangu nawafanyia bidii mjiweke mbali na moto wa jahannam lakini sisi tuamwasi rasul sallallahu alaihi wasallam tuwafuta nafsi zetu zinazoamrisha maovu na tunajisukuma katika huo moto ambao mtume sallallahu alaihi wasallam anatushika mateka na kuturegesha kwa hivyo kila <clears throat> mwanadamu anapovuka mipaka ya Allah anapofanya kinyume na alivyoamrishwa anapofanya makatazo ya Allah anapokosa kufanya maamrisho ya Allah yeye anajisukuma katika moto wa jahannam waliyadhu billah kwa hivyo lazima tuwe makini na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni sababu ya kuingia finari jahannam adui mwingine ambaye ni lazima tuwe makini naye asitufanye sisi kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hubu dunya mwanadamu kuipenda dunia kuipenda dunia kupindukia ikawa yeye amesahau maamrisho ya Allah amesahau makatazo ya Allah amesahau mipaka ya Allah na kwa sababu ya mapenzi ya dunia imma kwa kupenda kuwa na mali nyingi bila kujali mali hii anaichuma kwa njia gani au kupenda uongozi au kupenda umaarufu ikamfanya yeye kupita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilijua jambo hili wazi alijua kuwa mwanadamu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwa namna ambavyo anapenda kuchuma mengi katika huu ulimwengu iwe ni mali iwe ni uongozi iwe ni shuhura na lingine lolote ambalo lahusiana na dunia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha akatutahadharisha kuhusiana na adui huyu ambayo ni hubu dunia kwa hadithi mbalimbali miongoni mwa hadithi za nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo alitutahadharisha ya kuwa kaeni makini hubu dunia isiwafanya nyinyi kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hadithi ambayo imepokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu apokea hadithi ya kuwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema innaha satakunu ba'di atharatun innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawawekea masahaba na umma wake kwa ujumla ya kuwa kutakuwa na mambo mazito baada yangu miongoni mwao ni watu kujilimbikizia mali na kuwasahau wengine ni viongozi kuchuma mali na kuwasahau raia ni viongozi kuwadhulumu wale ambao wanaongozwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha na mambo mengi ambayo mtakuwa mnachukizwa nayo hasa kutokamana na viongozi wenu kisha masahaba radiyallahu tabaraka wa taala anhum kama kawaida yao wakataka waongofu wakataka guidelines kutoka kwa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakauliza fama ta'muruna ya rasulullah ikiwa haya yatotokea ni yapi unatuamrisha ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wasallam tuadduna alhaq alladhi alaykum wa tasaluna Allah alladhi lakum cha kufanya ni nyenye kufanya majukumu yenu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa majukumu yetu tuliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu viongozi ni as-sam'u wa ta'a ni kusikiza na kutii bil ma'ruf kwa wema miongoni mwa tulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni majukumu yetu ni asabr ni kuwa wavumilivu miongoni mwa tulioamrishwa na dini yetu kuhusiana na viongozi ni dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih siku zote inaangaliwa ya kuwa kuzuia maovu kuzuia shari kuzuia dhiki hutangulizwa kuliko kuleta manfaa na kuliko kuleta masalih kwa hivyo Uislamu ina mipaka kwa kila jambo tilka hududullah fala ta'taduha tilka hududullah fala taqrabuha na miongoni mwa mipaka ambayo Muislamu ni lazima alinde ni mipaka yake katika kuamiliana na viongozi na hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo si jambo la busara ya kuwa iwe mtu amejitokeza na mambo yake na njia yake ya labda kuwashambulia waongozi wa, wa na kushambulia au kuincite people dhidi ya viongozi alafu sisi ikawa tunampigia makofi ikawa tunamshabikia bila kuwazia ni hatari gani ambayo haya au mlango huu ambao anaufungua huenda ikaitumbukiza nchi ndani yake bila kuzingatia kuwa jambo hili ambalo kwamba mtu huyu anaifanyia da'wa anaifanyia kampeni je inaleta maslaha zaidi katika nchi au inaleta mafsada zaidi katika nchi kwa hiyo Muislamu siku zote ni fatinun Muislamu ni mtu ambaye yuko makini yuko alert ana busara anaongozwa na kitabu cha Allah na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi hiyo hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema innakum satalqawna ba'di atharatan hakika nyinyi mtakutana na baada yangu na watu ambao wanapora watu ambao wanawanyang'anya watu ambao wanajilimbikizia wakawasahau nyie kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fasbiru hatta talqawni ala alhawd basi wasia wangu nyinyi ni muwe wavumilivu mpaka siku mtakutana nami katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anapoitafsiri hadithi hii ya 51 na na mbili katika riyadus salihin asema fa arshada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna hadha as-sabr min asbabi wurudi ala al-hawd mtume akatuelekeza yakuwa kuwa kusubiri katika eh, magumu ambayo anayapata kutokamana na viongozi wake na akatumia njia za busara kutatua matatizo iliyopo ni sababu ya yeye kukutana na Allah na Rasul sallallahu alayhi wasallam katika hawa alikuja bwana mmoja kwa Ali radhiyallahu tabaraka wa taala an na kisa hii ameitaja Sheikh Abdul Uthaymeen katika hadithi hiyo hiyo niliyoitaja akamuuliza Ali akamwambia ya Ali inakwaje wewe watu hawakukuwa na shida na Abu Bakar na Umar hakuna mtu ambaye alikuwa dhidi yake hakuna mtu ambaye alimpiga vita ilikuwaje wewe imekuwaje wewe una maadui wengi kuna watu ambao wanakupiga vita Ali radhiallahu akamwambia huyu bwana rijalu Abu Bakrin mithli waman huwa mithli kaambia wanaume wa Abu Bakar raia wa Abu Bakar walikuwa ni watu ambao walikuwa ni mfano wangu na yoyote ambaye ni mfano wangu amma rijali fa mithluka wa man huwa mithluka ama watu wangu ni mtu kama wewe na watu ambao ni mfano wako ndio maana hawa hawa mahawarij wakamfuata Ali radhiallahu tabarak wa taala an mpaka wakamaliza kwa hivyo ndugu zangu thawabu na malipo ya mtu mwenye kusimama katika mipaka ya Allah ni janna ya Allah na malipo ya mtu mwenye kuvuka mipaka ya Allah ni naru jahannam wal billah falkhiyaru lana wa nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala ay waffiqana bima fihi ridah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله